بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mana ramazon boshlangandan beri qissati nihoya darsini olib boryapmiz mana shu Allohning izni bilan bir muborak bo'lgan darslarda siz bilan biz mana shu kungacha ruh haqida gaplashdik mana shu darslarni o'rganishlik asnosida ruh va jasad ularni qiyomat kunida bir biri bilan husumatlashishiga ruhni insonning jasaddan ajrab chiqib ketishligi qabr haqida gaplashdik qabrni ne'matlari qabrning azoblari qabrni bir siqib qo'yib yuborishligi uni kengligi torligi hamda qiyomatni katta kichik alomatlarini o'rganib o'rgangan bo'ldik xususan dajjolni chiqishligi yajuj majujni zohir bo'lishligi Iso alayhissalom tushishligi hamda qiyomat soati kelganligini bildirib, surga birinchi marta naf urilib, qiyomat soati boshlanganligi hamda insonlar qabrlarga kirib, hammasi halok bo'lgandan keyin Alloh taolo ikkinchi marta lafhaga buyurganligi hamda insonlarni qabrdan chiqib kelishliklari mahshardagi holatlarni ko'rib chiqqan bo'ldik. Mahsharda insonlar kimisi kiyimlik, kimisi yalang'och turdi. Kimisini kitobi o'ng qo'lidan berildi. kimisini kitobi orqa tomondan chop qo'lidan berildi. Ular hisob kitobga Alloh taolaning ro'barasida turishlikka amr qilindilar. Mahsharni ba'zi ko'rinishlari haqida yana darsimizni davom etkazgan bo'lamiz. va hadira va la robbuka ahada. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Mana kechagi darsimizda vala tuzlamuna naqiro ana shu naqir kalimasini mufassirlar ta'limini shunday berishdiki tarixini. xurmo donasi yeyilganda xurmoni danagini ustida ozgina pardasi bo'ladi plyonkasi bo'ladi shu plyonkani qarasa chizig'i bo'ladi chiziqni ushlab tortsa agar ajrab chiqadigan bo'lsa shu chiziq naqir deyiladi alloh taolo shunday bir odil zotki mana shu xurmoni danagini po'stlog'idan chiqqan chiziqchalik ham hech kimga zulm qilmaydi mukammal adolat, mukammal adolat. Va kullu insanin azzamnahu ta'irahu fi unuqihi va nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Biz har bir insonning amalini bo'yniga ilib qo'ygandirmiz. Ya'ni uning qilgan har bir amali ikki dunyoda unga ajralmas hamroh bo'lur. Biz qiyomat kuni unga ochiq holda ro'baro bo'ladigan bir kitobni, ya'ni nomai a'molni chiqarib ko'rsatamiz Bu shunday kunki, mana shu joyda o'tirganlar ham, bundan 100 yil, 1000 yil burun yashaganlar ham, bundan 1000 yildan keyin yashaydigan odamlarni ham albatta yetib boradigan holati. Kim ertaga boradi Allohning oldiga? Kim 1 yildan keyin boradi? Vallohu alam. Lekin shubhasiz mana shu kunga, kitoblarimiz qo'limizga beriladigan kunga albatta ro'baro' bo'lamiz. Va unga deyilur: "Nomoya amolingni o'qi. Bugun o'z nafsing o'zingga qarshi yetarli hisobchidir." inson o'ziga o'zi yetarli hisobchi bo'ladi. Va yaquluna ya vaylatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu robbuka ahada. So'ng har bir kishining nomoya amali o'rtaga qo'yilur. Bas gunohkorlarning unda bitilgan narsalardan dahshatga tushib, bizlarga halokat bo'lgay Bu qandoq kitobki, na kichik va na katta gunohni qoldirmay, barchasini hisoblab bitib qo'yibdi, deyishlarini ko'rursiz. Ular qilib o'tgan barcha amallarini hozir va nozir holda topurlar. Parvardigoringiz hech kimga zulm qilmas. Alloh taolo boshqa surada aytadi: ya'maluz zolimun." Zolimlarni qilayotgan amallaridan Allohni g'ofil sanamanglar dedi Alloh taolo. Zulm qilib ishib ko'pirib zo'r yurgan bo'lsa, birovni haqqini yeb bir joyga bir tikan kirmayotgan bo'lsa adolat bormi deb oladi inson adolat bor dunyoni o'zida adolat kutgan odam ozgina qiylanib qoladi mukammal adolat naryoqda bo'ladi chunki u kunda na insonlar balki balki hayvonlar ham yig'iladi hayvonni hayvonda haqqi qolmaydi shoxi bor qo'yni shoxi shoxi yo'q qo'yga olib beriladi agar dunyoda o'sgan bo'lsa hayvonni hayvonda haqqi qolmaydi shuning uchun dunyoda zulm ko'rgan odam agar iymoni bo'lsa xotirjam bo'lsin ularni ko'zlari hali dahshatdan qotib qoladigan kunga kechiktirib qo'yapti xolos. Bu hayot sahnasida ikki ko'rinish bo'ladi. Bu birinchi ko'rinishi. Agar kim kimga zulm qilib shunday o'tib ketayotgan bo'lsa, xotirjam bo'laylik. Ikkinchi ko'rinishi bor. Bu ilohiy mahkamada ishlaydigan 4-qoida hasanotlarni Alloh taolo ko'paytirib beradi. Lekin sayyoat xatolarni Alloh taolo ko'paytirmaydi. Matalul ladina yunfiquna fi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil. Endi Alloh yo'lida moli dunyo sarf qilayotgan odamlarni qiyomatda oladigan mukofotini ko'raylik. Alloh yo'lida mollarini infoq ihson qiladigan kishilarning misoli xuddi har bir boshog'ida 100 tadan doni bo'lgan 7 ta boshog'ini undirib chiqargan bir dona donga o'xshaydi. Bir dona bug'doy yerga tushadi, 7 dona boshoq chiqadi, har bitta boshoqda 100 tadan don bo'ladi. bu Allohning yo'lida qilingan sarf-xarajatga beriladigan eng kam mukofot. Alloh xohlagan bandasini undan ham ko'proq qilib ziyoda qilib beradi. Demak, 1 so'm berdimi? 700 so'm berdim deversin. 10 so'm berdimi? 7000 so'm berdi deversin. 1 million berdimi? Undan ko'p ketaversin. Agar bitta sharti bor, ixlos bilan bergan bo'lsa. hamma bergani uchun hijolat bo'lib berayotgan bo'lsa, ehtiyoj tutganda yonidagidan hijolat olmaslik uchun berayotgan bo'lsa, yo hamma tashlagandan keyin men ham qatordan ham u emas. Haqiqatan olloh deb berayotgan bo'lsa, biri 700 yoki undan ham ziyodaroq bo'ladi. Roza ham 700 barobar ko'paytirib olgan amallardan. Ya'ni balki undan ham ziyoda bo'ladi. Ulamolar aytadi, rozadan boshqa bandani qilgan amalini hammasi 700 barobar ko'paytiriladi, lekin roza ulardan ham ko'proq bo'ladi deydi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytadilar mana ro'za tutda ramazon ro'zasini tutayotgan ro'zadorlar o'tiribdi bu yerda bu xushxabar sizlarga bizga agar bu ro'zadan yana qaytarib aytamiz ollohni roziligini ko'zlagan bo'lsak odam bolasining deydi alloh taolo hadis qudusiyda hamma qilgan amali o'zi uchun faqat ro'zasi men uchun uni mukofotini faqat o'zim beraman quyida shunday oyat keltiriladi hech shak shubha yo'qki, sabr toqat qiluvchilarga ajr mukofotlari hisob kitobsiz to'la-to'kis qilib berilur. Mana shu sabrdan murod deydi ulamolar, roza deyiladi. Chunki rozadorligingizni hech kim bilmaydi. Ya'ni hech kim ko'rmayotgan joyda suv ichib olsangiz ham bo'laveradi. Hech kim ko'rmayotgan joyda ovqat yeb olsangiz ham bo'laveradi. Boshqa ishlaringizda ehtimol riyo sum aralashib qolar, ehtimol. Alloh saqlasin. Lekin ro'zada hech qanday bir sum yo'qda. Chunki yolg'iz qolganingizda suv turibdi peshonangizda. Chanqab turibsiz. Nima to'siyapti sizni? Shuning uchun Alloh taolay aytayapti, meni deb nafsini, shahvatini tiyadimi, mukofotini ham faqat o'zim beraman deydi. Alloh taoloning bir karami sahovatidan bo'ldiki, bir inson savob qilmasa ham bitta savobga ega bo'la oladi. Imom Buxoriy keltirgan sahih hadisda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: Kim bir yaxshilikni qilishni niyat qilsa, lekin qila olmasa, Alloh unga bitta kamol hasanani yozib qo'yadi. Agar niyat qilib uni amalga oshirsa, 10 tadan 700 tagacha, balki ko'proq ziyoda qiladi. Ya'ni bir odam bugun kechqurun qiyomul layl qilaman deb niyat qildi, ish chiqib qoldi, ketib qoldi. Qiyomul layl qilgan hisobini oladi. Ertaga Xudo xolasa o'tirib bir pora Qur'onni xatm qilaman deb niyat qildi, ertaman turib ish chiqib qoldi, ketib qoldi. Bu Alloh taoloning karami, fazlidan boshqa narsa emas. O'shuning uchun ulamolar aytadi, "E, niyat qilgan ham yaramaysizlarmi?" deydi. Ha, endi niyat qilib qo'yishlar emas. Bu niyat haqiqiy bo'lishi kerak. Ertasiga vaqt bo'lsa ham, yo'q, o'zi niyat qilib qo'ysa bo'ldi degan qora aka. Bu niyat qilib yo'q, sen imkoniyating bo'lib turib qilmay qo'ysang, u ajr bo'lmaydi. Bu qachon ajr bo'ladi? Qasd bor, taorat qilib o'tirdi, birov telefon qilib qoldi, ishi bilan chiqib ketib qoldi. Mana shu odamga Alloh taolo shu ishni qilmasa ham ajr yozib qo'yadi. Agar dedi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bir yomonlikni niyat qilib, niyat qilgan yomonligini iloji bo'lmay qolganligidan qilmay qo'ysa emas. Ettiga borib solaman dedi-da, bir uxlab turgandan keyin g'azabidan tushib, qo'y shuni kechirib qo'ysam Alloh yaxshi ko'radi deb Allohdan qo'rqib qilmasa, ini ajr bor. Endi u yerda boruvdi, dadasi ekan yonida. urolmadi bunga ajri yo'q ana shu qilgan yomon niyatini bajarishga imkoniyati bo'lib turib avf qilsa Allohdan qo'rqib shunda unga qilgan gunoh niyatiga bitta savob yoziladi qilmaganligi uchun agar uni qilsa bor yo'g'i bitta gunoh yoziladi bu ilohiy mahkamada qiyomat kunida ishlaydigan 5-qoida Alloh solih bandalarini xatolarini savobga aylantirib tashlaydi gunohlarimizni savobga aylantiradi Alloh. Kimlarnikini? Agar bir banda gunoh qilsa, orqasidan haqiqiy nasuh tavbani qilsa, ana shu qilgan gunohi savobga aylanadi. Ya'ni faraz qilingki, bir odam bir umr aroqxo'r bo'lib yurdi, Allohga qaytdi, haqiqiy tavba nasuh qildi. Ana shu umr bo'yi ichgan arog'i gunohi savobga almashtiriladi. Nasuh tavbani shartini ulamolar quyidagicha deydi. Birinchisi to'xtash kerak shu gunohdan. nadomat chekishligi kerak. Ya'ni qattiq pushaymon bo'lish kerak shu o'tgan umriga. Ikkinchidan, istig'for aytishlik kerak. Allohdan kechirim so'rash kerak, hijolat bo'lish kerak. Allohdan yashirmagan narsani bandasidan yashiramanmi deydi. Seni hali yashira olmaysan Allohdan. Endi Allohdan ham uyalmayapsanmi? Bandasidan ham uyalmayapsanmi? Xohlaganingni qil. Hamma payg'ambarlardan bitta so'z qolib kelgan. ma'shid. Hamma payg'ambar aytgan bir xil. Agar uyalmayapsanmi, na Allohdan, na bandasidan xolaganini qil. Senga endi bo'laveradi degani. Demak, mana shu qilingan bir odam deylik, mana ko'pchiligimiz ehtimol ba'zilarimiz oramizda namozni bir kechroq boshlagandirmiz, yoshimiz katta bo'lganda yoki biz ba'zi bir gunohlarni keyinroq tashlagandirmiz. Esimizdan chiqmasin. Agar to'xtagan bo'lsak, pushaymon yegan bo'lsak, hamda uchinchi sharti qaytib shu gunohni qilmayman deb qasd qilib, shunda mahkam turgan bo'lsak, men aroq ichmaganman. men benamoz bo'lgan emasman men esimni tanigan kunimdan namozxon bo'lganman o'zi namoz o'qigan kunida esi kirgan o'zi demak hech kim hech kimni o'tmishda qilgan gunohini peshonasiga solishlikka haqqi yo'q chunki u gunohlarni hisob kitob qiladigan parvardigor olam kechaman kechishlar emas savobga ham aylantirib qo'yaman deb tursa qanday qilib bandasi pesh qila oladi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki men jannatga oxirgi bo'lib oxirgi bo'lib kiradigan kishini ham bilaman, oxirgi bo'lib dozoqdan chiqadigan kishini ham bilaman dedi. Bir bandani hisob-kitob qilgani olib kelishadi. U bandaga u qilgan gunohlarda eng kichkinalari ko'rsatiladi, eng yengil gunohlari. Shunda banda kichkinasi shu bo'lsa, kattalarni ro'barosida nima qilaman? Kattalari peshinimga ham kelmasa, mana deb turgan paytda Alloh taolo sen falon vaqtda falon gunoh qilgansan. Falon vaqtda falon gunohni qilgansan. Kunma-kun, sekundma-sekund hisobi beriladi. Shunda banda ha deydi. Inkor qila olmaydi. U hali katta gunohlarga ro'baro bo'lgani yo'q. Alloh taolo gunohlarni tozalaydi. Uni har bitta qilgan gunohini o'rniga hasanat yozadi. Nima uchun? Nima uchun? Kofirlar aksincha men qilmaganman deydi. Men qilmaganman deydi. Bu ikkita farishta noto'g'ri yozibdi deydi. guvohlaringdan bittasini qabul qilmayman. Bular bari meni dushmanim, meni muflis bo'lishligimni, meni halokatga uchrashimni xohlayapti. Mo'min odam tan oladi. o'shaning uchun biz har safar qo'limizni ochib turib, Parvardigor gunohimni kechir deyotganimizda nimani tan olyapmiz? a biz gunohkormiz. Bir birodarimiz birovni uyida ustachilik qilib ishlaganda aytgan ekan, "Senlar hamma iplossan, o'shaning uchun namoz o'qishasan. Mana men gunohim yo'q, o'shaning uchun men namoz o'qimayman" degan ekan. Ya'ni ko'ringki, namoz o'qiyotgan odam gunohkor, uchun namoz o'qiyman, men tozaman deyapti. U, u hatto u gapirishlik ham arzimaydigan odam. Mo'min odamni Alloh taolo nimaga yaxshi ko'radi? Gunohni qilib qo'yib, qasddan beqasd, bilib bilmay, orqasidan xijolat bo'lib kechirim so'raydi. Demak, oyatlarda keladi, agar sizlar gunoh qilmay qo'ysalar, deydi Alloh taolo, sizlarni ketkizib turib, gunoh qilib tavba qiladigan bandalarni yaratadi deydi. Biz begunoh bo'la olmaymiz. Lekin begunoh bo'lishlikka Alloh taolo bizni buyurgan emas. Biz gunohni qilib qo'yib, bilmasdan bilib qilganimizdan keyin kechirim so'rashimizni Alloh yaxshi ko'radi. Bu banda bo'yniga oldi aybini, gunohlarini tan oldi. Alloh taolo kechirdi. Hamma gunohini savobga aylantirdi. Shunda haligi banda qilgan gunohlarini ham Alloh savobga aylantirib qo'ygandan keyin Parvardigor falon mahalla manaqa gunoh ham qilganman, ko'rinmayapti shular der ekan. Chunki har bitta gunohi savob bo'lib ketganini ko'rib, monoloq qolib ketdi-yu, monoloq qolib ketdi-yu. Chunki u gunoh ham aytilinsa, u ham savobga aylanib ketyapti-da. Lekin banda dunyoda istig'for etar ekan Alloh taolo gunohlarini kechirib turadi. Qiyomatga to'planib borib qolganlarni Alloh taolo savobga aylantirib yuboradi. Bu naqadar katta karam, katta saxovat va jud. Alloh taolodan rahmatdan umid qilamiz. Ya Parvardigor, falon-falon gunohlarim ko'rinmayapti-yu deganda payg'ambarimiz shu so'zni aytib turib shunda tabassum qildilar, hatto mana shu og'iz tishlari ko'rinib ketdi. Ya Rasululloh ham kulib yubordi. إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما magar kim tavba qilsa va iymon keltirib yaxshi amallar qilsa bas Alloh ana o'shalarning yomon gunohlarini yomonlik gunohlarini yaxshilik savoblariga aylantirib qo'yur Alloh mag'firatli mehribon bo'lgan zotdir shart bitta iymon keltiradi orqasidan yaxshi amal qiladi Bu ilohiy mahkamada, Alloh taoloning ilohiy mahkamasida ishlaydigan 6-qoida guvohlar keltiriladi. Hech kimga guvoh keltirmasdan turib aybi ro'baro qilinmaydi. Va la ta'maluna min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufizun. Ey insonlar, sizlar qanday amalni qilmanglar, o'sha ishlarga kirishda kirishgan paytingizda albatta biz sizlarning ustingizga guvoh bo'lurmiz. Yelkamizda ikkita farishta guvoh. ikkita farishta hojatga kirganda, hammomga kirganda, ayoli bilan yaqinlik qilganda farishtalar chiqib turadi. Yer sayda qilasizmi gunohni, osmonga chiqib qolasizmi Alloh taolo ko'rib turibdi Biz guvohmiz deyapti Alloh. Innalloha kana ala kulli shay'in shahida. Allohdan qo'rqinglar. Albatta Alloh barcha narsa ustida guvoh bo'lgan zotdir. Mana aytdik, inson gunoh qilar ekan, yelkasida ikkita farishta turadi, ustida Parvardigori turadi. Fakayfa min kulli ummatin bi shahid وَجِئْنَا ala al الْحَوْلَيْ shahida Ey Muhammad! Biz har bir ummatdan o'sha ummatning payg'ambarini guvoh keltirganimizda va sizni ana o'sha ularga qarshi guvoh keltirganimizda ularning holi ne bo'lur? Yetkizganmanmi degan payg'ambarimiz Hajjatul Vadoda. Yetkizdingiz degan. Parvardigor guvoh bo'l, yetkizdim dedi. Bizni ustimizda guvohlik ketgan. Bu guvohlar qatorida bandani Alloh taoloning mahkamasida turar ekan, so'roq savol bo'lar ekan, ustiga yana bir ajib guvoh keladi. Bu guvohni ismi yer deyiladi. Inson har qancha bekitib qilsin, ochib qilsin gunohni, yerni juda qiladimi? tuhaddisu akhbaraha. Mana shu kunda Parvardigoringiz ana o'sha kun yer Parvardigoringiz unga vahiy qilib so'zlashga buyurgani sababli o'z xabarlarini so'zlar. Rasululloh yerni xabari nima bilasizlarmi deb so'radi. Alloh va rasuli biluvchilar dedi. Uning xabarlari dedi Rasululloh, har bir erkak va ayol mana shu yer yuzida qilgan amallarini xabarini beradi. Ya'ni yer qiyomat kuni tilga kirib gapiradi. Men ustimda falon kuni mol gunohni qilgan, sokin kuni falon gunohni qilgan. Bu hozirgi kunda hozirgi kunda shu bir jihozlar chiqyapti mana bunaqa 24 soatini kontrol qilyapti odam odamni. Uyiga bir narsani qo'pirib ketyapti, 24 soat uyda ayoli nima ish qilganligini ko'rib turibdi. ovozini yozyapti, suratini yozyapti. Odam bolasi o'ylab topgan mana shunday kichkina narsa uyda nima ish bo'lganligini xabarni berayotgan paytda mukammal buyuk ilm egasi bo'lgan Parvardigor, hamma ilm o'zini qo'lida bo'lgan Parvardigor qanday qilib biz ustimizga guvoh keltirib qo'ya olmasin? Shunda fosiq yoki falsafaga berilgan kofir aytar ekanki, Parvardigor der ekan. Bu farishtalarni ham qabul qilmayman guvohligini, bu noto'g'ri guvohlik beryapti. Bu yeringni ham qabul qilmayman, bu odamlarni ham qabul qilmayman gapini. Bular hammasi meni ziyonga kirishimni xohlayapti. Parvardigor olam odil zot. Kimni guvohligini qabul qilasan? O'zim. Ya'ni o'zimga o'zim qarshi guvoh bersam shunda o'tar. Ya'ni inson o'ziga o'zi guvohlik bermaydi. Shunda Alloh taolo og'ziga muhr uradi, qo'l, oyoq, ko'z, quloqlarni gapirtirib qo'yadi. Allohning dushmanlari dozoqqa haydalish uchun to'planib, tizilib turgan kunni eslang. Endi qachoniki ular dozoqqa kelishgach, hayotda dunyoda qilib o'tgan kufr isyonlari haqida so'raladi, lekin ular o'z qilmishlaridan tonishga urinadilar. Shunda ularning quloqlari, ko'zlari va terilari ular qilib o'tgan narsalar haqida o'zlariga qarshi guvohlik beradi. Oyog'i, qo'li bilan gunoh qiladimi? Shu ko'zi, qulog'i jasadi bilan gunoh qiladimi? Mana shu jasadlarni Alloh taolo gapirtirib qo'yganda, Alloh taolo og'zini muhrlab qo'ydi, oyog'i, qo'li qilgan gunohlarni hammasini aytib qo'ydi. Men bilan falon kuni falonchini tepgan, men bilan palonchi mulkini olgan, men bilan ko'z zinosini qilgan, boshqa ish qilgan. Shunda Alloh taolo jasadi guvohlikka o'tib bo'lgandan keyin og'ziga muhrni olib qo'ysa, haligi odam o'zini jasadlariga qarab turib, nima uchun bizga qarshi guvohlik berdinglar? O'zi senlarda deb tirishayotgandim. Senlarda dozoqqa tushmasin deyotgandim Nimaga o'zlaring qarshi guvohlikka o'ting deganda, ular bizlarni barcha narsani so'zlatgan zot Alloh so'zlatdi. Sizlarni dastlab u yaratgan va sizlar yana uning o'ziga yana qaytarasizlar dedilar. Ya'ni oyoq qo'limiz guvohlikka o'tadi. Mana hech kim ko'rmayotgandi. Shu shustirimiz, shunaqa bir zo'rimiz, qilgan gunohimiz hech kim ko'rmadi. Shunday bir svitoyimiz odamlarning ko'ziga. Lekin esimizdan chiqmasin, mana shu gunoh qilayotgan qo'llarimiz agar qimor o'ynayotgan bo'lsak, zino qilayotgan bo'lsak, ana shu a'zolarimiz, zino qilayotgan bo'lsa quloqlarimiz, ko'zlarimiz o'zimizga qarshi guvohlikka o'tadi. O'shuning uchun banda Allohdan uyalsin, banda o'zidan uyalsin. Va ularga sizlar Allohni qo'yib, ibodat qilib o'tgan butlaringiz qani? Qiyomat kunida birinchi bo'lib so'raladigan savol bu aqida masalasi. Ular sizlarga yordam bera olurmi yoki o'zlari yordam ola bilurmi? Birinchi bo'lib insondan tavhid so'raladi. Tavhid so'raladi. yaj'aluna lima la ya'lamuna mimma razaqnahum tus'alunna amma kuntum taftarun. Ular biz rizq qilib bergan narsalardan o'zlari bilmaydigan, ya'ni johilliklari, bilimsizliklari sababli xudo deb o'ylagan butlari uchun nasib ajraturlar. Ey mushriklar, Alloh nomiga qasamki, albatta sizlar o'zlaringiz to'qib bichib olgan butlaringiz to'g'risida qiyomat kunida mas'ul bo'lasizlar. Inson hayotda dunyoda qilib o'tgan ishlar haqida so'raladi. amma ya'malun. Parvardigoringiz nomiga qasamki, albatta ularning barchasidan qilib o'tgan ish amallari haqida so'raymiz. La tazulu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'al. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, banda qiyomat kuni umri haqida so'raladi. Nimaga sarfladi? Umri haqida so'raladi. Nima haqida, nimaga sarf qildi? O'yin kulgi bilan o'tkazib yubordimi? Uyqu bilan o'tkazib yubordimi? Nima bilan o'tkazdi? Orqasidan hayoti tugagandan keyin inson yosh katta bo'lgandan keyin orqasiga bir qator qarash kerak. Hayotda nima qoldirdim? nima qoldirdim? Din uchun nima qoldirdim? Odamlar uchun nima foydam tegdi? Kasalxona qurdimmi? Madrasa, masjid qurdimmi? Kitob qoldirdimmi? Ilm qoldirdimmi? Ko'prik qurib qo'ydimmi? Odamlarga manfaatli nima qoldirdi? Chunki inson bolasi o'lar ekan, uni hamma savoblari to'xtaydi. Faqat orqasidan borib turadigan sadaqa joriyasi bo'lsa, masalan, hozir so'raylik o'zimizga o'zimiz, yosh katta kichik farqi yo'q. O'tgan hayotga qarab, nima ish qildim? O'zim agar men bugun o'lib ketsam, ertaga odamlar nima bilan eslashadi meni. Meni borligimni bilmagandek ular. O'lganimdan keyin yo'qligimdan bilishmaydi. Ya'ni hayotni shunday yashab o'tish kerakki, seni dunyoga kelib ketganingni birov bilmasligi kerak. yo'q qo'y, tinchgina yuravering Haq so'z turibdi, aytib qo'ysa bo'ladi. Ha men ham Alloh uchun bir ish qilay. Munkar narsa bo'layotgan paytda bu narsa noto'g'ri. Bu dinga ham to'g'ri keladi bu gapim, shariatga ham to'g'ri keladi, hukumatni qonuniga ham zid emas deb bitta haq gapni gapiradigan payt ham qo'y deb qo'yaptimi? ey araq sotma bizni mahallamizda yoshlarimizni buzma deganmisan bir amatda Alloh uchun birorta bir avratini ochib yurgan mahallangdagi bir qiz ketayotganda ustingga kiyib yur deganmisan otib yubormaydi qo'y deydi menga nima deydi va kattalar arasida imolmaysiz hozir qo'y deb qo'ysang baloga qolib ketasan deydi yuraver baloga qolib bu balo qiyomat kungi balo bo'lmasin demak biz o'tib ketgandan keyin orqamizdan yaxshilik bilan eslashadimi bizlar? Ikkinchisi amali haqida so'raladi. Nima ish qilib yurdi hayotda? Uchinchisi puli haqida so'raladi. Qayerdan topdi, qayerga sarf qildi? Bu mana darslar oxiriga borib qoldi, tugaydi. Mana ruhdan boshlab oxiri jannatga yoki do'zaxga kirguchi bo'lgan umumiy hayotni masofasi gapirildi. Ertaga shu darslarda eshitib bo'lgandan keyin hayotimiz o'zgaradimi, o'zgarmaydimi? yo kecha qanday bo'lsa bugun shunday bugun qanday bo'lsa ertaga bundan ham betar bo'ladimi nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlar musulmonni bugungi kuni kechagidaqa bo'lmaydi endi ertangi kuni bugungidaqa bo'lmaydi umrimiz haqida javob beramiz. Nimaga sarflayapmiz umrimizni Pulni qayerdan topyapmiz? Birodarlar, savdogarlar va qayerga sarflayapmiz? Qiylanib, temir tindaqlab topgan pulimizni bid'atga, isrofga sarflayapmiz. Qaranglar, o'zi mana Ramazon oyida turibmiz, ku mulohazada bu darsga taalluqli bo'lmasa ham. Mana hozir 20 kunga o'tganingizdan keyin bir tishlam nonni yeb ham saharlikda shu bilan nima qilyapsiz? Yuraveryapsiz. Demak, insonga ja unaqa ham narsa ham shart emas ekan. Kechqurun qilgan iftorligingiz bilan yursangiz ham yuribsiz. Demak, bizni yeyayotgan narsamiz oshiqcha bari. Xuddi shunga o'xshagandek, oyiga 2000 so'm daromad qiladigan oila ham yashayapti. 2000 dollar daromad qilayotgan ham yashayapti. Lekin Alloh taoloning oldiga borganda bir xil bo'ladimi bular? insonga ko'p narsa kerak emas o'zi. Bitta tomi bo'lsa, avratini yopadigan kiyimi bo'lsa, qornini to'yg'izadigan bir tishdan noni bo'lsa degan payg'ambarimiz butun dunyo shuniki degan. Unga dollar chiqib kelsa ham, tushib kelsa ham baribir, kredit bo'lsa ham, bo'lmasa ham baribir, unga baribir, chunki yo'qda unda hech narsa. Nabiy sollallohu alayhi vasallam dunyoda musofirda yashaylar degan. Musofir qanaqa yashaydi? fi jonini nima bilan qiynab yuborgan? Shu haqida ham so'raladi. Birodalar, ko'proq ishlasam ko'proq pul topaman. Kattaroq paqir ko'tarsam ko'proq pul topaman. Bu jasad qiyomat kunida hisob kitob qiladi bizni. Mana bitta odamning ustida 3 ta haq bor. Allohning haqqi bor. Unga shirk keltirmaslik, unga ibodat qilishlik. Xo'p, bajaryapsizmi? Yaxshi. Odamlarda haqqi bor siz ustingizda. Yordamni siyadigan mahalla yordam berish kerak. Bajaryapsizmi? Yaxshi. endi joningizni ham haqqi bor charchaganda dam berish kerak kasal bo'lganda davolash kerak yo'q to'xtab tur pochkasi ishib ketgan bo'lsa ham qizini chiqarib olay keyin o'g'limni uylab olay keyin ma devorimni suvab olay keyin birodarlar joninglar qiyomatda o'zingizlar yoqinglardan oladi agar boshqa narsaga pul to'playotgan biror bir bemor bo'lsa ichimizda shart shart olinglar chunki ertaga hisob kitob qilinadi ولو ترى إذ وقفوا على قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون qiyomat kunida kofirlar Alloh taolaning ro'parasida turar ekan, ularga aytiladi. Ularning parvardigorlari huzurida turg'izib qo'yilgan paytlarida Alloh ularga mana shu tirilish haq emasmi deganida ular parvardigorimizga qasamki haq ekan deydilar. Alloh esa mana endi kofir bo'lib o'tganingiz sababli azob chekingiz deb javob qilgani ko'rsangiz edi. Quyida shunday oyatni o'qiymiz. do'zaxiylarni dozoqqa kirgizgan asosiy sababni aytishadi. ya'ni diqqat qilaylik. Mana shunaqa kasal bo'lishimga falon falon falon narsa sabab bo'ldi desa, o'sha sabablarni yaxshiroq eslab qolishga harakat qilasiz. O'sha kasal bo'lib qolmaslik uchun shu kasaldan ehtiyot bo'lish uchun dozoq ahlidan so'raladi. Ma salakakum fi saqar? Ular dozoq ahliga sizlarni saqarga, ya'ni jahannamga nima kirgizdi? deganlarida ular aytdilar. qolu lam nakum minal musallin va lam nakun nut'imul miskin va kunna nahudu ma'al kha'irin va kunna nukazzibu biyawmiddin hatta atana al yaqin ular javob beryapti biz namoz o'quvchilardan bo'lmadik namoz namoz namoz birodarlar jumaga keladigan odamlar bor faqat qadr kechasiga keladiganlar bor masjidni yoki namozni umuman bir yilda ikki martadan oshiqcha tanimaydigan odamlar bor birinchi bo'lib ularni do'zaxga kirgizgan narsa nima deb so'raganda namoz deyapti namozi yo'q odamni amallari qabul qilinmaydi taroziga qo'yilayotganda bandani amali taroziga qo'ymay turib namozi bormi deb so'raladi agar namozdan o'tsa savolidan javobidan shundagina kitobi taroziga qo'yiladi bo'lmasam hajga borganmi masjid solib qo'yganmi ro'za tutganmi ota enasini duosini olganmi qaralmaydi namoz birodarlar Nabiy sollallohu alayhi vasallam namozni bizni tilda mana javoz pasport degan payg'ambarimiz. Pasporti yo'q odam grajdanin bo'la olmagandek, namozi yo'q odam musulmon bo'la olmaydi komil suratida. Dozoqqa tushganlarning ikkinchi aytgan so'zi: miskin, bechoraga taom berguvchi ham bo'lmadik, baxil bo'lgan, sadaqa xayr ehson qilmagan. Bizlar botil behuda so'zlarga sho'ng'uvchi kimsalar bilan birga sho'ng'ir edik. Ya'ni Qur'on va payg'ambar xususida tuhmat yolg'onlar to'qir edik. din haqida masxara gap bo'lsa qo'shilib ketadi xursand bo'lib qo'shimchalar qo'shadi a palonchi qora kelgan mana dedik to'kinchi qora ekan anaqa ekan a o'zi bu qora akalar anaqada a bu o'zi namozxonlar manaqada shunaqa odamlar bilan o'tiravergan ekanmiz g'uluvga botil behuda so'zlarga sho'ng'ib ya'ni qachongacha yashashgan edi bular ulgurmagan edi bular ham aytgan edi qirqqa kirganda boshlab olaman o'ttizga kirganda boshlab olaman degan edi to bizlarga aniq o'lim kelgunicha bizlar jazo qiyomat kunini yolg'on der edik Masalan, namoz o'qimayman deydigan odam bilmadim, bo'lmasa kerak hozir. O'qiyman deydi. O'qiyman aka deydi. Insof bersin deb o'qiyman. o'zi insonni aql hushi joyida turgani o'sha insof bo'ladi. Agar jinni bo'lganingda senga uzr bor edi. Chunki shariat aqli past odamlarga taklifotlarni yuklamaydi. Endi oqlovchilarning oqlovi ularga foyda bermas. Tafsilan hisob-kitob qilinadigan narsa, ya'ni ikki tikilgacha so'raladigan hisob-kitobda bitta ko'rinishi bu pul. Nabiy sollallohu alayhi vasallam Imom Muslimda rivoyat qilingan hadisda aytadilar: Albatta faqir, muhojirlar boy kishilardan qiyomat kunida jannatga 40 yil avval kiradilar. 40 yil avval o'zib ketadilar deydi. Boylar nima uchun yo Rasululloh desa, puli borlarda borlar hisob kitob qilinadi deydi. Shuning uchun payg'ambarlarning orasidagi eng boy bo'lgan Sulaymon ibn Davud alayhissalom hamma payg'ambarlardan keyin 40 yildan keyin jannatga kiradi deyiladi. Nima sabab? mol dunyosini kattalagan. Hech qachon banda o'layotib, a eskina boy bo'lib yashamadim deb xafa bo'lmaydi. Hech qachon banda qiyomatda tirilib turib, eskina boy bo'lib yashamadim demaydi. Chunki qiyomat kuni hisob kitobligini osonligini ko'rgandan keyin, "Ey, yaxshi ham kambag'al qilib qo'ygan ekan Alloh. Ma'qa kelganda sal yengiroq bo'ldi, esimizdan chiqmasin." Dunyoda kattaroq olgan oxiratda kichkinaroq bo'ladi deyiladi. Endi dunyoda katta olganlar sarflab qolsin dunyosini oxiratiga, oxiratda kattaroq olishlik uchun. Shuning uchun boylar jannatga kechikib kirsa ham, agar moli dunyosini Alloh rozi bo'ladigan yo'lga sarflagan bo'lsa, darajasi kambag'allarniki bilan barobar bo'laveradi. Agar sarflagan bo'lsa. Bandaga berilgan ne'matlar haqida so'raladi. yawma idin na'im. So'ngra ana shu kunda albatta hayotda dunyoda sizlarga ato etilgan barcha ne'matlar haqida so'ralasizlar. Birinchi ne'mat nima edi? Kimlar aytasizlar? Hammaga bermagan Alloh uni. Faqat mu'minlarga bergan. Ikkita ne'matni aytamizu omin amin, Xudoyim. Ha. Ikkita narsa. Tinchlik, tansihatlik bersin. Bormi? Tinchlik, tansihatlik. Tinchlik bilan sog'lik nabiy sallallohu alayhi vasallam aytganlaridek shunday bir ikkita ne'matki bo'sh vaqt bilan sog'lik deyilgan boshqa hadislarda odamlarda juda ko'p bu narsadan deydi bexabar deydi ish yurishmayapti siqilib yuribdi bo'g'ilib e tinch e joni sog' endi pulni topadi zo'r bo'lgandan keyin salomatchilik ketdida o'sha salomatchilikka sabab bo'lganini ko'radi birinchi bo'lib qiyomatda so'raladigan narsa bu salomatlik kasal odamni holidan xabar olmaymizmi yurgan imkoniyati yo'q odamlar bor qimirlagan imkoniyati yo'q odamlar bor sajda qilolmaydigan odamlar bor umuman ibodat qilishlikka imkoniyati yo'q bo'lgan odamlar bor ibratlanmaymizmi yaqinda shu movi arab kanallarini bittasida shu bir ko'rsatuvda bir odamni ko'rsatyapti nihoyatda boy ekan shunaqa boyki ishlashligiga hojati yo'q ishxonalari bor korxona va hokazo lekin shu odam shol ekan shunday o'tkazib qo'ygan gapiryapti qimillolmaydi nima orzuying bor deyapti deydi nimani aytadi? Agar Alloh deyapti, sog'ligimni qaytarib bersa deyapti. Bir marta peshonamni yerga o'zimni ixtiyorim bilan qo'yib, subhana robbiy a'lo deb olish. Nimaga unaqa deyapti? Chunki qolgan hamma yo'l bor. Endi ertaga Allohning oldiga borganda peshonasini Alloh egilmaydigan qilib qo'ydi. Ibodatsiz yashagan. aytyaptiki bir marta peshonamni yerga qo'yib subhan robbi bu shunaqa boylik bor sizlarni qo'linglarda faqat bilmaysizlar uni birodarlar katta baraka allohu akbar so'rayotgan narsamiz bari mana pul o'zi peshonangizni yerga qo'yib turadigan qilib qo'ygan Alloh bilasizmi millionlagan odamlarga bermagan boylikni berdi bilasizlarmi shu ne'matni borligini odatda inson o'zida bor ne'matni ko'ra olmaydi qo'shnisinikidagi narsa ko'rilaveradi ko'ziga shu odam aytyaptiki gapni davom etadi Meni mana shu ahvolimni ko'rib turgan yaqin do'stlarim menga rahmi kelyapti deydi. Lekin men ularni yomon ko'raman. Sababi bu ahvolimdan ko'ra achinarliroq hayotimni bir vaqt o'lgan ekan, Allohga ibodat qilib o'tgan ekanman. O'sha paytda menga rahmi kelib bittasi nasihat qilmagan ekan. Endi menga rahmi kelishini hojati yo'q deydi. Ehtimol pullarni sarflar endi. Ehtimol oxiratga o'tkazar, lekin payg'ambarimiz aytgandek, o'zing sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turganingda, kambag'al bo'lishidan qo'rqib, boy bo'lishidan umid qilib turgan paytingda qilgan sadoqating eng afzal sadoqat deganida. E qarib qolganingizdan keyin 50 ming dollaringiz bor. Bir yetmishga ga kelib nima qilasiz? Protsentga beramidingiz uni? Albatta emasga sarflaysizda. Albatta qarindoshlik qilgizasizda Endi kerak bo'lmay qoldi, oqsoqol pul. Payg'ambarimiz aytyapti cho'zma deyapti. Mana shu darslarda keldi shu hadislar. G'arg'ara kelib, o'lim ko'zingga ko'ringanda falonchiga po'kincha, po'kinchiga po'kincha dema, endi o'shladiki bo'ldi deydi. bersang ham qoldi, bermasang ham qoldi. Shuning uchun sog'ligimizda baxil bo'lib turganimizda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umid bo'lib turgan paytda bergan pulimiz boshqacha bo'ladi. Birodalar, Alloh taolasi bilan bizga mana shunday bir muborak oy yetkazdi ro'zani tutishni nasib qildi. Mana qadr kechasida o'tiribmiz inshaalloh. Duolarimiz ijobat qilish imkoniyatimiz bor. peshonamizni yerga qo'yyapmiz Mana Alloh akbar deb imom rukuga ketib, sajdaga ketganda peshonani yerga qo'yganda bir yig'lab ko'raylikchi. E parvardigor demadingu ko'pchilikka bu ne'matingni. Menga o'xshab yuribdi qanchasi? Qis qilaylik shuni. Ulamolar aytadi. Qadr kechasida bir mo'min bandani qalbiga farishtaning qo'li kelib tegsa, shunda qalbi erib, ko'zidan yosh oqadi deydi. Yig'lamayapsizmi? Alam qilganidan yig'laylik Nimaga biz yig'lamayapmiz? Alloh subhanahu va taolo eshitilgan ma'ruzalarga amal qilishni nasib qilgan bo'lsin. assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh